Barcelona organitza des d'avui i fins diumenge que ve multitud d'activitats i una fira al fòrum per celebrar la tretzena setmana de la bicicleta, una iniciativa amb la qual l'Ajuntament col·labora amb diferents entitats del sector per promoure un ús cívic d'aquest mitjà de transport i que aquest any a més té com a novetat la celebració d'un mercat de bicicletes usades. Fins divendres, els actes es concentraran a l'Arc de Triomf i al passeig de Lluís Companys, on des de les 5 de la tarda fins a les 8 s'habilitaran inspeccions tècniques de vehicles, un circuit infantil i un altre per adults, rutes guiades i un punt municipal d'informació. Dissabte, l'àrea d'activitats s'estendrà al passeig de Sant Joan i la programació s'ampliarà amb un mercat de bicicletes usades, un tall infantil d'elaboració d'estels i una ruta amb bicicletes elèctriques. A més, des de les 9 de la nit a les 11 s'organitzarà una passejada nocturna. La setmana la tancarà diumenge a la Festa de la Bicicleta i els Patins, amb una passejada de 14 quilòmetres que començarà a les 10 del matí al centre de la ciutat, els ciclistes a la intersecció dels carrers d'Aragó i Balmes i els patinadors a la cruïlla del Passeig de Gràcia a Maragó i finalitzarà a les 12 i mitja al Fòrum, on estarà ubicat el Bike Show. Aquesta fira constituirà des de les 10 del matí a les 8 de la tarda un parc temàtic de la bicicleta en un espai de més de 50.000 metres quadrats en els quals es realitzaran activitats de diferent índole per a totes les edats.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 Titulars, entrem, titulars. Titulars, si us plau. <laughs> Bé, doncs continuem amb el nostre programa. Ara sí, molt bé. Doncs comencem parlant de l'ofec de la C-58 que s'ha d'acabar passat l'estiu. Els butlletins radiofònics sobre el trànsit de l'àrea metropolitana, especialment a les hores punta, tenen des de fa molts anys un, abona, un abonat permanent, les retencions quilomètriques a l'autopista C-58 entre Ripollet i Montcada i Barcelona. Per aquests sis carrils, 3 i 3, encaixonats entre muntanyes, hi passen cada dia ni més ni menys que 165.000 vehicles, el segon registre de Catalunya, només superat i per 2.000 motors per la Ronda de Dalt la construcció del carril Busbau, vehicles d'alta ocupació, amb un mínim de 3 ocupants, o 3 o més, una autèntica autopista superposada de 6,8 km amb dos carrils hauria de resoldre aquest ofec. Les complexes i cares obres iniciades al 2008 per OHL i Copcisa, per encàrrec de l'empresa de la Generalitat Tabassa, enfilen la recta final. A finals de setembre, amb la reentrée de la tardor, podria obrir-se la nova via a la recerca d'un transport més sostenible. Mentre a Tabassa i el Servei Català de Trànsit ultimen el reglament de servei per definir el sistema de gestió i control d'una via que no té precedents, les obres es concentren ara en dos punts darrers. El primer, acabar l'espectacular viaducte de 870 metres que passa al costat de Ciutat Meridiana, dels 16 trams amb vigues prefabricades de què consta en queden 3 per col·locar i segon, condicionar l'espai central de la Meridiana entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella per on passarà el carril Busbao a nivell de la calçada fins a la seva fusió final amb l'avinguda a la plaça de Can Dragó, és a dir, el, el que seria l'encreuament amb el passeig de Santa Coloma i l'avinguda de Rio de Janeiro. Més notícies a comentar-vos a dia d'avui. Ens anem directament cap al barri del Bon Pastor i ens hem de dir que la tercera fase de la remodelació de les cases barates es fa esperar més del previst. La falta de finançament està endarrerint l'inici de la tercera fase de les obres de remodelació de les cases barates del Bon Pastor. El projecte de reforma va començar el 2004 amb la intenció de substituir les 784 cases existents per un miler d'habitatges nous. De moment, se n'han realitzat dues de les cinc fases del pla i s'han construït 342 pisos. El projecte de remodelació del Bon Pastor va amb retard. Estava previst que a principis d'any s'iniciés la construcció dels edificis de la tercera fase, que substituiran les cases barates, però de moment els veïns no saben quan començaran les obres. Unes 160 famílies resten en espera de ser traslladades. L'Antonio ha vist com, des de 2004, les fileres de cases barates començaven a desaparèixer i els veïns es traslladaven a edificis nous. Ara li toca a ell. És un dels veïns afectats per la tercera fase de la remodelació del barri. Fa 75 anys que viu en aquesta casa, cada vegada en pitjors condicions. Els veïns també es queixen de deteriorament i la inseguretat a la zona. La realitat és que no se sap quan s'allargarà aquesta situació i entraran les màquines a treballar en aquests solars. Segons el Patronat Municipal de l'Habitatge, el retard es deu a un problema per aconseguir finançament, fet que desencallaria l'inici d'obres. Segons l'Associació de Veïns del Bon Pastor, la previsió és que els pisos s'adjudiquin a principis del 2014 i eh, no ens movem del barri del Bon Pastor per parlar-vos d'una altra informació que tenim a punt per tots vosaltres, com és, per exemple, l'ampliació del centre comercial La Maquinistra que permetrà crear 200 llocs de treball. La remodelació de la segona planta del centre comercial La Maquinista permetrà obrir 12 nous restaurants que comportaran la creació de 200 llocs de treball. Un cop s'allesteixin les obres, l'oferta total de locals d'alimentació i restauració del centre serà de 50 establiments. La superfície destinada a activitats d'ofici, d'oci i restauració s'ampliarà fins als 15.000 metres quadrats, cosa que suposarà la instal·lació de 12 nous restaurants a partir del pròxim mes de juliol. Després de l'obertura dels nous locals, la capacitat total del centre comercial en locals de restauració serà de 2.500 places. Després de mig any, la remodelació de la segona planta de la maquinista encara a la recta final. Quatre dels 12 nous restaurants ja han obert portes i la resta ho farà d'aquí un mes. Però la nova oferta d'aquest espai, rebatejat com les terrasses, no és només gastronòmica. Hi haurà una àrea de descans enjardinada, parcs infantils i una plaça on es faran tot tipus d'activitats, des de degustacions fins classes de ball per als visitants. Quan la reforma estigui enllestida, la capacitat total del centre comercial pel que fa a la restauració serà de 2.500 places de dilluns a diumenge de les 10 del matí a la 1 de la matinada. Les nits dels divendres i dissabtes l'horari s'allargarà fins a les 3. Els nous serveis generaran 200 nous llocs de treball. Les obres han suposat una inversió de 9 milions d'euros i, si tot va bé, a mitjans juliol se'n farà la inauguració oficial. Cada any passen per aquest centre comercial uns 15 milions de persones. I ara parlem del Bon Pastor. No podem deixar de parlar del Bon Pastor perquè és que avui es realitzarà una sessió informativa en aquest barri. La sessió està adreçada a les veïns i veïnes i tractarà sobre reforma i millora de l'accessibilitat del centre cívic del Bon Pastor i urbanització dels carrers del nucli antic, Flix, Òrrius, Estadella i Llinars del Vallès. Avui, això serà avui a les 7 de la tarda al Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3. Un dels temes a tractar també serà el pla de barris de Baró de Viver Bon Pastor. I precisament, doncs, parlant de Baró de Viver, hem de dir que demà comença la festa major d'aquest barri. La festa major del barri de Baró de Viver començarà demà i s'allargarà fins diumenge, amb tot d'activitats, gincanes, ball, música, activitats infantils, festa de l'escuma, esports, per tots els públics. Per demà hi ha previst a les 5 i mitja l'entrega dels instruments a Sant Baró. A les 6 de la tarda la gincama familiar. I atenció perquè aquest divendres hi haurà un plat especial en aquesta festa major de Baró de Viver. Serà a les 5 i mitja de la tarda, quan al carrer Quito, a l'espai de l'autoescola, es realitzarà el tradicional pregó de festa major que en aquesta ocasió doncs, anirà a càrrec del senyor Ignasi Parodi, director general de la Fundació Treni Jove i per tant també d'aquesta emissora. No us el perdeu, no us el podeu perdre, recordeu divendres a les 5 i mitja de la tarda. I acabem amb un apunt esportiu. Parlem de Xapi Arnau, que és la nova incorporació del Sant Andreu. El lateral dret ha signat el seu nou contracte com a jugador del Sant Andreu per una temporada. Amb 24, 24 anys Xapi arriba procedent del Ceuta, on aquesta temporada ha sigut un fix a l'11. Ara torna a Catalunya per sumar-se al projecte Quadribarrat. I és que Amadeu Arnau Casanya, que va néixer a Terrassa el 18 de març de 1988, és un jugador que aspira a la segona A. En la seva etapa, el Sabadell va ser fonamental per aconseguir aquell ascens a Requinat a la, a, al Prua, però en el salt a la segona A els ballesans van preferir buscar noves incorporacions més veteranes per la defensa. L'Agarenc portava dues temporades de titular a la nova Creu Alta, però finalment va haver de buscar sort en un dels grans del grup un, un dels grans del grup del sud de l'estat, com és el Ceuta, que es presentava a principi de temporada com un dels principals aspirants a l'ascens abans que la situació econòmica hagi alterat les previsions. Malgrat tot, el Xapi ha jugat 26 partits, gairebé tots de titular, i només molèsties i sancions li han suposat perdre alguns partits. El Narcís Ala tindrà un lateral dret de moltes garanties intentant fer-se un lloc per ajudar a, a l'equip. I d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, anem a escoltar una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Manoli de la loteria d'aquí de la Trinitat Vella. Muy buenos días. Pues nos gustaría que nos hablaras porque lo que tenemos eh, oído es que ya han empezado eh, lo que es la, la zona del, del, carril bajo, ¿no? Sí. Han empezado a hacer obras. Sí. ¿Cómo está esto? Pues mira, eso ya mismo, ya mismo está. Porque lo bueno, quieren para el mes de, octubre o septiembre, finales de septiembre, octubre ya lo quieren tener terminado y entonces es un carril para <clears throat> ayudar a descongestionar la meridiana, hmm. eh, pero solamente por este carril mm, solamente podrán ir coches con más de tres, o tres personas o más de tres personas. Y el autobús es claro. es para evitar esas colas que se hacen por la mañana a primera hora a la entrada a Barcelona. Me parece que llegará hasta la mm, hasta donde está el esto de, de, la plaza de Candragó. Exacto, exacto, Lo que también tenemos que decir es que es una autopista superpuesta de mm, dos carriles, ¿no? Sí, dos carriles, para allá y para acá, para salida y entrada. Y ya, como Entonces están, eh, están haciendo también, van a poner el ascensor en aquella banda y en esta banda. ¿Y esto para cuándo estaría previsto lo, de la, del ascensor? El ascensor más o menos cuando se inaugure, porque el ascensor precisamente es para eso, para... Para, claro, para cuando ponga, para que la gente pueda coger el, el, autobús 76 que queda enfrente y ya O sea que para, para que poder coger el, el autobús van a tener que utilizar los, los, ascensores. claro. o sea, la gente de la Trinidad Bella que quiera coger eh, como no hay puentes, pues entonces eh, para evitar venir aquí, desplazarse aquí al semáforo y todo esto, pues entonces habrá un ascensor que dará justo donde está el puente Sarajevo y tampoco tendrá acceso a la parada por por la hacia el otro lado de la medida, hacia la Trinidad Nueva, no tendrá acceso caminando, o sea, eh, tendrá acceso por abajo, por el ascensor, que habrá una acera y y ahí pues pasará a la parada del autobús estos del, 76 y varios autobuses que hay ahí. Pero esto va a permitir que la Trinidad Nueva y la Trinidad Bella cada vez estén más conectadas, ¿no? Sí, también hay pendiente, no sé cuándo será, pero hay pendiente una losa grande, ahí que de hecho los muros de la Trinidad Nueva, sí. el muro de la Trinidad Nueva eh, ya está hecho para que aguante el peso de la losa esta, que será una calle de, mm, de, ida y venida de coches y peatonal, todo. Claro, todo esto lo que va a descongestionar la meridiana también. claro. o sea que cada vez mm, ya habrá más. Y entonces la entrada también a la Trinidad Bella, eh, cuando esté la losa está puesta, pues será mucho más cómoda, porque ahora hay que ir al no sé dónde a dar la vuelta, ¿sabes? para dar la vuelta para entrar al barrio, cuando se viene, digamos, de las 7 o... Sí, sí. ¿Y eh, cómo tenemos el, tema de lo de la, la, ocupación de los pisos ahora? Pues eso está en marcha, pero claro, eso requiere, pues como está en fase judicial, pues hasta que no salga el juicio y esto no se puede hacer nada. Enseguida que lo tengan, pues mm, los Mossos pues, podrán actuar, pero si no, ahora mismo pues, pues no se puede. Porque hoy lo que hemos visto aquí en la, en la calle de Turo de la Trinidad es que había mucha policía, ¿no? en la calle Turo de la Trinidad. Ahora, ahora hace, hace poco, hace como media hora, estaban los coches de, la policía aquí aparcados en la calle. Sí, porque para mucho, porque sabes que ahora mm, han venido un montón de chavales eh, rumanos, pero un montón. Y entonces, pues ahora paran más incluso en la plaza y todo esto para pedir documentación, para todo esto, ¿sabes? Claro, para no... Y lo hacen más a menudo, cosa que antes pues no lo hacían, pero ahora esta gente pues... Pero han venido muchísimos, ¿eh? Eso lo que va a posibilitar pues eh, que, no haya tanta delincuencia, ¿no? Tampoco, también en la zona. Claro además ahora según los mozos de escuadra, eh, ha subido el atraco, ha subido el atraco... ¿En la zona? Con intimidación, sí, sí, sí. Pues esperemos que no nos toque a nosotros. toda bueno, lo que estamos viendo estos días es mucha policía. A, ver si podemos solucionar este tema también. Pues sí, eso esperamos todos. Ah, también teníamos otro, otros temas, mm, como es la, zona de, de, Vía, de Vía Barcino eh, en la cárcel. ¿Esto cómo está? El, bueno, lo que es ah, ahí están las ocupaciones, esta que te dije, ¿eh? que te he dicho, de, las casas de los vigilantes de la cárcel, de los... Ah, o sea que los rumanos lo que hacen es ir a vivir allí en la... No, no, no, los rumanos están por todos sitios. Lo que pasa que allí están, bueno, pues no rumanos, aquí también hay gente, de ahí... Hay de todos sitios, la hmm. verdad. Bueno. Muy bien, pues si queréis eh, decir alguna cosa más. Mm, pues no, mm, no, sé, cuando tenga más información, sí. Eh, la semana que viene sí me llamas porque ayer tuvimos una reunión en una reunión e, en el centro cívico. Sí. Eh, mm, que van el plan integral de la Trinidad Bella, no sé si sabes algo. El plan integral que correspondería a lo del plan de Barres. Exacto. Exacto. Sí. Mm. Y entonces ya la semana que viene ya me informaré, ya te ya hablaremos. Muy bien. si quieres. Sí, sí. ¿Vale? Venga, fantástico. vale, Manuel, buenos días. Buen día. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, un programa que avui eh, volem dedicar íntegrament al nostre barri, al barri de la Trinitat Vella. I és per aquest motiu doncs, que ja tenim aquí a la porta els responsables de l'escola d'adults d'aquí d'aquest barri, de la Trinitat Vella, i que ens parlaran doncs, de com funciona aquesta escola d'adults, que la veritat és que fa uns anys des de l'any 77-78, si no m'equivoco, que funciona i que funciona d'allò més bé. Però això, el millor que ens ho expliquin ells mateixos, que això després d'aquesta petita pausa, escoltem una mica de música i ja anem a parlar amb els de l'escola d'adults. Fins ara. Thank you. capture Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us hem avançat abans, doncs volem parlar amb els de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella i en concret parlem amb un dels seus coordinadors. Eh, tenim aquí amb nosaltres el Jordi Brito, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, com esteu? Doncs també tenim a la Mònica Pérez, molt bon dia, <laughs> com estàs? Bon dia. Molt bé, doncs vosaltres ens explicareu a eh, l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella ja fa 35 anys i volem que, volem que ens expliqueu una mica com ha anat aquesta trajectòria, no? Bé, aquests darrers 35 anys doncs, ha estat un, un, un temps amb el que ens ha passat una miqueta de tot. No? Mm. Bàsicament, ho podem explicar perquè m'ha arribat fins aquí, i amb, amb, bueno, amb una trajectòria professional de tot un equip de companyes i companys doncs, que bueno, hem reivindicat sempre per tots els nostres drets i per poder garantir una formació continuada a persones adultes del barri i no només del barri i, i bueno, doncs això. Mm. Dintre d'aquest marc, doncs l'escola anualment doncs, eh, ofereix diferents, eh, s'embranquen diferents projectes, un mm. dels quals ha estat crear un programa de ràdio entre alumnat eh, estranger de Castellà 3 mm. i alumnat que estan aprenent català. I en aquest cas eh, hi ha el cas de la Mònica Pérez, no? que també ha participat en, aquesta, en aquest curs de, de ràdio, eh? Sí, eh, hem participat eh, a l'UM de català uh mhm. -huh. i de castellà i ha estat molt, molt bé, molt, ho eh, hem aprofitat molt. Uh mhm. -huh. O sigui, creus que aquest curs de ràdio t'ha omplert, no?, com a persona? Sí, eh, més que tot, més que tot, eh, nos ha mhm. <laughs> ajudat uh -huh. a quitar... A, quitar-nos la vergonya uh mhm. -huh. perquè nos ens costa molt parlar uh -huh. en públic. Perquè tu vius per aquí la zona, per la Trinitat? Sí, eh, ja tinc vi, viviendo. Sí, visquent. Visquent eh, set anys. Set anys, home, déu nhi I el que sí que podem dir que la zona de la Trinitat Vella potser no és la més favorable per poder desenvolupar-se en català, no? Clar, clar. Sí. És molt Aquí el que predomina sobretot és el castellà i evidentment doncs, si vols relacionar-te amb gent en, en català doncs has d'anar a altres zones de la ciutat. No? Sí, ho he comprovat perquè hem sortit a, a fer entrevistes uh mhm. -huh. i molta gent que creíem que eh, parla, parlava uh mhm. -huh. català no, no parlen Ah. Es, eh, aunque fent de, eh, de de Espanya uh -huh. eh, no són català. Clar. Uh -huh. I per relacionar-te en català, on has hagut d'anar? Uh... Bo, m'han recomanat que mm, sempre que eh, haga alguna cosa, faci. Ah, que mm. faci alguna cosa, que lo, di, mm. lo diga Eh, lo em dic en, lo, he, lo he de decir, <laughs> perdón, uh -huh. en català, si bo, bo, vaig a comprar uh -huh. per ah, practicar. -huh. molt bé. Doncs sí, la veritat és que estem sorpresos perquè eh, parles un català força correcte, tot i que alguna... Bueno, potser t'encalles una mica, però sí, o sigui, s'ha d'anar agafant fluidesa no?, amb el temps. I... Bo, sí, me, me, me costa un poc, una mica. I portes quant de temps fent aquest curs? Un any. Un any. Mm. Doncs un any ja parlar així, bé. déu nhi eh? Sí, sí, sí ja, un... eh, Abans eh, practicava eh, le, llegendo, llegendo, llegint, llegint, llegint les Uh mm-hmm. -huh, llibres, eh, de, Les, les notes, les llibres en català Mm -hmm. i bo, lo, lo entendia. Molt bé. Me costa me costa parlar Bueno, això a poc a poc és anar deixant anar, no? O sigui, perdre la vergonya i començar a relacionar-te doncs, amb gent d'aquí de, del nostre país. No? Uh -huh. és, és, tenim que aprofitar-lo perquè eh, poder relacionar-nos uh mm. -huh. amb la gent d'aquí. -huh. Mm-hmm. no? per... Eh, com sí. ho diu? Per, <laughs> per, per integrar millor. Tenir no? una millor relació i uh mm-hmm. -huh. entendre-nos millor. millor. Ma, potser el que, el que s'hauria de fer és en, a, als, en els establiments i dir-los que que tu entens el, el català i que vols que els hi parli, que parlin en, en, català català, llavors és més fàcil, no? De que, perquè si sí. no, si veuen una persona que ve d'un altre país, la gent d'aquí de Catalunya sí. el que fa és canviar d'idioma, sí. és sí. anar-se'n al, al castellà. castellà. Llavors, clar, has de ser tu la que digui, si us plau, parleu-me en català, que encara que no parli encara fluidament, doncs sí que el, el, us, us puc entendre i un puc desenvolupar millor, no? Sí, sí, és veritat, per... Mm, però me da un poc de vergonya <laughs> i que penso todavía que la Encara, gent pu sí. pot eh, burlar-se del mm. no pronunciar bé. Doncs això és el que hem, hem d'evitar entre tots, que no, no hi hagi cap burla de, per una persona a més que una persona que vol aprendre i que vol integrar-se amb nosaltres, no? Sí. Mm Al barri no, al barri no, no hem encontrat... Mm -hmm. Problema, no? Problema. Molt bé. D'acord. Doncs Jordi, si vols presentar-me algú altre dels que han vingut avui de l'escola d'adults? Doncs sí, ara doncs, també tenim aquí a l'estudi tenim a, a dos alumnes meus, uh mhm. -huh. el Salah i el, i el Mohamed, uh mhm. -huh. que també doncs, han format part d'aquest projecte de, la ràdio, uh -huh. que mhm. conjuntament amb la Paula, amb l'Angelina eh, i amb d'altres alumnes doncs, que ara tampoc no han pogut estar, doncs, eh, han fet possible que arribéssim fins aquí. De fet, el pròxim dia 19, que és el dia en el que a l'escola fem la festa de final de curs uh mhm. -huh. farem la presentació oficial, uh -huh. que fins ara hem fet algun tipus de presentació més de caire oficiós, farem uh -huh. la mhm. presentació oficial eh, dins d'aquesta jornada de, de de, de festa, de final de curs, uh -huh. amb la mhm. qual cosa, doncs, si voleu, estareu molt ben rebuts. Eh? I creus que ha estat positiu el, el realitzar aquest curs? De quina manera ha anat? A... Sí, ha estat molt positiu perquè des de la meva vessant docent eh, ha permès que l'alumnat eh, realitzés d'una forma autònoma eh, textos per uh -huh. després explotar-los. La creació de textos a nivell escrit eh, ha pressuposat per part d'ells el coneixement previ d'unes estructures gramaticals, uh -huh. d'uns temps verbals i d'una adaptació a, a la realitat per tal de que amb aquests textos després poguessin sortir al carrer i gravadora en mà poder anar entrevistant a la gent. Uh -huh. Amb la qual cosa, doncs, des de la meva part en castellà, que és amb la que jo els hi he format, uh -huh. doncs doncs, eh, bueno, doncs, eh, tenim l'orgull de dir que els, els alumnes han fet una tasca molt, molt bona, molt estupenda. Perquè aquest curs de, de ràdio en què ha consistit? Eh... Bé, eh, hem, hem volgut aprofundir una miqueta en, en la casuística del barri, des de veure una miqueta la, les necessitats i problemes que el barri en si ofereix eh, i veure una miqueta també les mancances, uh mhm. -huh. com eh, entrevistar personatges eh, típics uh mhm. -huh. i característics del barri, com ara el forner, uh eh, -huh. la farmacèutica, el bibliotecari, etc etc. i també eh, veure una miqueta doncs, eh, altres persones anònimes, mm. quines vinculacions tenen amb el barri mm. i mm-hmm. quina visió es té de persones que viuen al barri i de persones com ara jo, que per exemple doncs no, no sóc del barri, mm. però passo sovint més hores aquí per feina ah, que a casa meva, diguem-ne. <laughs> Ja, ja en som dos. Ja. <laughs> doncs uh, un dels teus alumnes és en Sala Barcaue. Sí, sí. Mm, sí, Eh, tú todavía no, hablas catalán, ¿no? No, no tanto. Bueno, ya eh, tienes, lo que tienes que hacer es lanzarte, ¿no? Ahora lo que, has, lo que has estado haciendo es un curso de castellano. Sí, de castellano 3. profesor. Pero no solo esto, después también puedes explicar tu gran éxito. <laughs> sí, ¿qué, qué, ha pasado? Bueno, es que me he incorporado muy tarde de escuela y encuentro allí que hacen el grado medio. un Y entonces ya me, me he apuntado para hacerlo y con poco tiempo la sacaba a tres meses o así. En tres meses ya ha aprendido todo bueno, ha superado con éxito las pruebas de acceso para la FP, o el grado medio, y en ese sentido, pues ahora se le ha convalidado oficialmente sus estudios y ya como si hubiera cursado los cuatro cursos de la ESO y ahora pues puede acceder directamente a una formación específica que él ha escogido, que ahora os explicará en qué consiste. ¿Qué formación? La mecanización. ¿Y hasta dónde lo vas a realizar? Pues en eh, el instituto que está en Hospital Clinic. Pues... Em, sí. Ah, a, ver si tenemos la posibilidad de hablar con Sala Barcaue, porque tú ahora mm, te interesa hablar en catalán o quieres lanzarte ya a hablar. Bueno, en castellano mejor, <laughs> Porque de qué país eres? De Marruecos. De Marruecos. Ah, bueno, aquí al lado tampoco no, mm. hay, no hay mucho <laughs> no hay mucha distancia tampoco. Mm, pues, mm, ara parlem amb el, amb el Jordi Brito. També hi ha un altre company que ens, que ens pots presentar d'aquí de l'escola d'adult. Mm -hmm. Ara doncs, eh, també us, us parlarà el Mohamed, que bueno, també és alumne meu de castellà. A diferència de Salah, que és amb qui eh, ara estem parlant, el, el Salah ha cursat dos... Eh, eh, dos estudis diferents que fem a l'escola d'adults. Per una banda, les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i per una altra, el castellà 3, eh, que és a partir del qual s'ha articulat aquest projecte de ràdio. En canvi, el Mohamed només eh, és alumne de l'escola eh, pel que fa a Castellà 3, la qual cosa l'estem engrescant a veure si de cara al curs vinent vol cursar també català o, o anglès o d'altres estudis que fem uh -huh. informàtica, altres cursos que fem aquí a l'escola d'adults. Ara, en tot cas, que, que us sí, ho expliqui ell. Això, sí, perquè això és el que et volíem preguntar. Quina, què, què és el que feu a dintre de l'escola d'adults? Què, què és el que impartiu? Bé, fem, mm, a veure, fem diferents coses. Des de lo que són català, castellà i anglès, eh, amb nivells inicials, intermedi, intermitjos i avançats. Mm-hmm. Eh, fem informàtica, uh -huh. i també es fan les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i també estem fent eh, el que és l'alfabetització per persones autònoma, autòctones uh -huh. i també per persones nouvingudes. O sigui, aquelles persones que per algun motiu doncs, no han pogut eh, realitzar uns estudis doncs, uh -huh. tenen la possibilitat d'acostar-se a l'escola d'adults d'aquí de la Trinitat Vella i poder matricular-se. No? Poden matricular-se, poden cursar estudis de consolidació o d'aprenentatge per eh, saber llegir i escriure, uh -huh. bé sigui perquè, com bé dius tu, amb el seu temps doncs, no van poder realitzar-ho perquè estaven eh, abocats al món laboral i aleshores doncs, estudiar era un, un luxe que no es sí. podien permetre. Doncs bé, en aquest sentit, doncs, l'escola l'escola d'adults pretén ser un, una eina amb la que la persona realitzi tots aquells estudis i, i vagi més enllà en la mesura que vulgui créixer en els mm. seus coneixements. I també teniu la possibilitat de fer alguna conferència? Sí, de tant en quant també fem conferències, també fem xerrades, eh, mm. es fan, sí, eh, hi ha altres col·laboradors eh, de l'escola, eh, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci mm. d'Educació, eh, la Generalitat, doncs que permanentment doncs, es van fent xerrades mm. amb que anem creant a mesura que anem veient les necessitats que van sorgint amb aquell curs o amb aquella promoció d'alumnat. Perquè per tirar endavant una escola d'adults com la de la Trinitat Vella suposo que cal un, una base, uns coordinadors, algú que, que porti endavant aquest projecte. No? Sí, de fet, el nucli de l'escola som un claustre de, de sis professors uh -huh. i, eh, i bueno, doncs... Eh, tres de les meves companyes doncs, porten molt de temps al peu del canó allà eh, canvis de lloc, mm. de canvis de lloc de treball, perquè abans estàvem una miqueta més amunt, ara el centre en el que estem aquí al carrer Madriguera doncs, eh, és un centre relativament més nou, mm. eh, doncs bé, sí, ja... Teniu, teniu més espai, no? Bé, mm, o tenim aneu, un espai, diguem-ne... Aneu, curs, aneu curs d'espai. <laughs> tenim un espai veient. una mica més eh, actualitzat i modern, mm -hmm. però les necessitats de l'escola passarien per tenir més espai i aleshores doncs, sovint hem de fer mans i mànigues per mhm. enquivir tant alumnat, No. però bueno, doncs ara... Eh, per més que vulguem, la situació econòmica és la que és i tampoc no es poden fer massa més uh mhm. -huh. coses. Doncs ara aquí al meu costat tenim a, a un altre alumne, el Mohamed Suisi. hola, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Tú cómo lo llamas esto del, del catalán? ¿Te vas a lanzar a, a sí, aprenderlo? Sí, sí, tengo en mi, en mi futuro. Sí, Quiero aprender el catalán para también para acostumbrarme con la gente que habla catalán. ¿Y este año qué, qué, has estudiado aquí en la escuela? este año estudió en este escuela de adultos eh, eh, es, castellano, es un poco de castellano para, para mejorar mi castellano. Pero tú ya te defendías antes, ¿no? En castellano ya, ya hablabas un poco. Sí, hablo un poquito castellano, pero no todavía tengo que, que mejorarme un poquito más. Bueno. ¿Y ya estás preparado para el siguiente curso? Sí, el que sí, viene? Sí, sí, sí, tengo unos planes para este el año que viene. Para eh, ¿Qué planes tienes? Que primero que va a apuntarme en castellano para mejorarme un poquito más. Y sí. la es también es, eh, registrarme en estudios de, de catalán. Y también me has dicho antes que habías tenido hacer bueno que quieres hacer inglés, ¿no? Inglés, sí, sí. ¿Alguna cosa de, de inglés te gustaría hacer también? El mercado laboral pide el inglés también. Eh, por ejemplo, en Barcelona hay la segunda el idioma que piden es inglés. El sí. catalán y el segundo es inglés, sí. Pues hay que aprovechar esta posibilidad que te dan desde aquí, desde la escuela de adultos, para ah, pues, aprenderlo cuanto antes mejor, ¿no? Sí. sí, ¿Y tú cómo, cómo te sientes aquí en, el, en el barrio? ¿Estás integrado? Sí, muy integrado. Ese barrio me ha gustado mucho, ¿sabes? Ah, me fui a otros barrios, pero no, como este barrio de Trinidad no hay o no más, solo hay uno. Esa gente es eh, educada, y este barrio es muy, muy... Eh, no hay ruido, no, sí, sí, no hay ruido, no hay mucha uh, eh, gente, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien. Doncs Jordi, si vols afegir alguna cosa més al respecte... Bé, no, només convidar-vos a, bé, a totes aquelles persones que estigueu interessats, interessades en, continuar estudiant, perquè això d'estudiar no té mai una edat uh mhm. -huh. eh, de finalització, doncs en aquest sentit sereu molt benvingudes i benvinguts a la nostra escola d'adults i possiblement eh, tindrem algun tipus de curs que s'adapti a, a les vostres necessitats. Uh mhm. -huh. Doncs també hem de dir una cosa important, que és que l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella i Ràdio Trinitat Vella doncs, estan preparant un programa per aquest dilluns a uh mhm. -huh. les 7 de la tarda, uh mhm. -huh. que el gravarem perquè després doncs, el pugueu escoltar i, de, i fins i tot doncs, trobarem algun lloc. Sabem que la graella de Ràdio Trinitat Vella està molt atapeïda, però trobarem algun lloc per poder emetre aquest espai que el dilluns eh, gravareu aquí eh, en, aquest, en aquests estudis. No? Ah, correcte, sí, sí. Molt bé. Doncs Jordi Brito, Mònica Pérez, eh, Sala Barcaué, Mohamed, Mohamed Suissi, moltíssimes gràcies, moltes gràcies per haver vingut aquí en aquest programa i esperem doncs, això, ens retrobem dilluns a, les 7 de la tarda per fer doncs, aquest programa especial de l'Escola d'Adults. Moltes gràcies. Vinga. Doncs ara nosaltres el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit ja amb la nostra habitual agenda, és a dir, que ja podeu preparar a llapis, bolígraf, perquè alguns dels actes dels quals us en parlarem tot seguit, doncs segurament que us interessen.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 Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs avui hem tingut la sort de poder estar acompanyats de l'Escola d'Adults de la Trinitat Vella. Ara el que fem és anar directament al que és la, nostra habitual, agenda, actes, activitats, tot això és el que us comentem ara tot, eh, tot seguit. Parlem de la nau Ivanov, que us ofereix la representació de l'obra de teatre La Curva. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui, a les 9 de la nit, la, la representació de l'obra Teatre La Curva. Doncs hem de dir que Jonas i Anton són dos germans molt peculiars que viuen al costat d'un revolt perillós d'algun punt remot d'una carretera secundària. Aquesta corba és la principal causa de molts accidents mortals, que són la font d'ingressos d'aquests germans. Jonas es dedica a arreglar els cotxes sinistrats per poder-los vendre i Anton, en canvi, es dedica a preparar tota la cerimònia per acomiadar les víctimes d'aquests accidents. Javier Almeda? Doncs una relativa pau acompanya el dia a dia d'aquests dos germans fins que un fet insòlid i rom en les seves eh, patètiques vides. El cotxe d'algú molt inesperat se surt de la carretera, però per primera vegada el conductor sobreviu a l'accident. Javier Almeda, Joan Carles Suau i Mario Tardón són els principals protagonistes. L'autor és Tancred d'Ors i la direcció va a càrrec de Paco Montes. La durada és d'una hora, l'entrada de 12 euros, eh, els, pels amics de la nau Ivanov és de 10 euros i la venda d'entrades la podeu trobar a teleentrada o una hora abans a taquilla. Més coses a comentar-vos, el punt d'informació juvenil Garcilaso ajuda els joves a buscar feina.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 Doncs aquesta campanya està tenint molt d'èxit i no només estan venint joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. I ara parlem d'esports, parlem del de campionat d'estiu que prepara el Sant Andreu. El club pretén fomentar el bon ambient i els llaços entre tots els que tenen relació més o menys propera amb la nostra entitat, organitzant un torneig de futbol set obert a la participació de pares, penyes, socis, seguidors, gent del barri tothom que, o tothom que, qui ho desitgi. Les inscripcions ja són obertes. I hem de dir que el torneig se celebrarà a les instal·lacions del Narcís Sala de dilluns a dijous de 8 del vespre a 10 de la nit durant el mes de juliol, així que animeu-vos. Davant la demanda de pares i socis amb ganes de jugar algun partidet i imitar fills i jugadors del club, aquest estiu s'organitzarà un campionat d'estiu a les nostres instal·lacions. Els partits es disputaran al Narcís Sala, els dies feiners, excepte el divendres, al vespre, o en un horari accessible per aquells que treballen durant el dia. Els equips inscrits disputaran un mínim de 4 partits i podran optar a premis destacables, samarretes, carnets de soci pels membres de l'equip i trofeig pel guanyador. Les inscripcions es poden fer des d'ara mateix i fins al 25 de juny, que és la data límit. El preu per equip és de 320 euros. Podeu obtenir més informació als telèfons 93 311 29 54, al 669 910423 i al correu electrònic lligajuliol2012 arroba usantandreu.cat. E Continuem amb el nostre programa d'avui. A eh, dir-vos eh, que tenim un mail, que és informatius arroba rtb i un número de telèfon per si voleu entrar en contacte amb nosaltres, que és el 933456454. Més coses a comentar-vos. Anem ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu i hem de dir que entre el tot i el no res evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix fins divendres el projecte de Jaume Jové titulat Entre tot, Entre tot i el no-res. Evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. El projecte de Jaume Jové, titulat Entre el tot i el no-res, evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. Una línia on ens movem a diari, on sovint la realitat es desenfoca i obre la possibilitat de trobar-nos amb nosaltres mateixos. El treball fotogràfic de Carme Muñoz titulat La piel de l'aigua indaga en les textures d'aquest element, confonent els límits entre fotografia i pintura, entre figuració i abstracció. Un fragment d'allò percebut on les referències a l'espai representat es dilueixen. I ara què us sembla si ens acostem cap al punt d'informació juvenil Garcilaso? Doncs hem de dir que eh, estan realitzant un concurs de fotografia de viatge jove. El punt d'informació juvenil Garcilaso a Sant Andreu, dins de la programació de la mostra de turisme juvenil, convoca per primera vegada el concurs i exposició Fotografia de viatge jove, adreçat a tots els joves i les joves amants de la fotografia. Uh -huh. Doncs podran participar en aquest concurs fotogràfic els i les joves de 16 a 30 anys que hagin viatjat a qualsevol indret i vulguin presentar alguna imatge captada durant aquests viatges es valorarà la tècnica i la imatge, però també la singularitat i originalitat. S'admetran un màxim de 3 fotografies per participant i les fotografies podran lliurar-se fins al 22 de juny, és a dir que teniu pràcticament una setmana al punt d'informació juvenil Garcilaso Sant Andreu. Recordar-vos que el punt d'informació juvenil Garcilaso Sant Andreu es troba al carrer Garcilaso número 103 i que us convidem a tots i a totes a, eh, a que pugueu participar-hi. L'exposició es podrà veure del 9 al 27 de juliol. El primer premi és un val de 300 euros en cursos de fotografia a Fotoespai. El segon premi, un val per valor de 200 euros a l'EFNAC, cortesia del Centre d'Estudis Montlau. I el Premi del Públic serà un cap de setmana per dues persones a jutjament i esmorzar en un alberg de Catalunya a través de la xarxa Xanascat. Hem de dir que el lliurament de premis serà el dia dilluns 23 de juliol a les 7 de la tarda i, eh, doncs, tal com us hem comentat, això es realitza al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos. La Nau Ivanov us ofereix una exposició de Xavier Baciana, el, seu, el que va ser el seu creador. Fins al 30 de juny, a l'Espai Guillot de la Nau Ivanov, el seu creador Xavier Baciana us ofereix una exposició amb nom de data. 9 de març és una exposició que pretén posar ordre del seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa fins a dia d'avui. Molt bé, doncs nosaltres que eh, ho deixem aquí, ens acomiadem de tots vosaltres, donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez per haver participat avui en, el, en aquest programa, també donar les gràcies al nostre tècnic, que avui eh, doncs, s'ha doncs, atrevit, avui s'ha atrevit a posar-se davant de, la, de les dels aparells, amb la qual cosa doncs, felicitar-lo a eh, en David Pérez i nosaltres doncs, que si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu siau